namwe bakunzi ibiganiro bya radiyo isanganiro nogera ndabaye mu kiganiro isanganiro ry'imiryango ikiganiro mwateguriwe ni radiyo isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe kera International ifashe mu mugongo n'ishyirahamwe ryishinzwe guteza imbere umwigeme n'umurundikazi apfb mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa mu ntumbero yo guhimbaza iminsi cumi n'itandatu yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme tubandanya tubashikizira ukurikirane rw'ibiganiro mu kiganiro cuno munsi eh, tujya guca hirya no hino eh, ku bijyanye n'indero y'abigeme mu mashuri mbega uyu munsi abigeme buba bari ku rugero rumwe mu mashuri na basaza babo b'abahungu mu gukurikirana ibijyanye n'amashuri intambamyi zibuza abigeme ahanini mu mashure eh, kutabandanya amashure nizihe bega hoba hariho abigeme batwara imbanyi batifuza bakiri ku ntebe y'ishure hoba hariho abarezi bashurashuza abigeme bareze ku ishure mm, bega abo nabo bahanwa gute ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mpinga bw'ibyuma hari serafina hakizimana kiganiro mwagiteguriwe nanjye hirya gahimbare sangwa ikaze ego mu kiganiro cuno munsi nk'uko mwamaze kubyumvira turi kumwe n'umutumire tubandanije ikiganiro umupfasoni Gaudence ngenda kuri yo mubwira bariko baratwumviriza mbega musanzwe mukorera mu bisata ibihe nk'uko twamaze kubyumva ko muri mwishyirahamwe riharanira ukwiga kumwigema iterambere ry'umukenyezi eh, twebwe ishyirahamwe turimo ariryo riharanira ukwiga k'umwigeme n'iterambere ry'umukenyezi mu mfunyafunyo fawe burundi twebwe dukorana n'ubushikiranganji bw'indero ahanini niho hantu dukorera cyane kubera tugwanira ukwiga k'umwigeme mhm. ego muravuze ko mukorana n'ubushikiranganji bw'indero ahanini mbega uno munsi abigeme mugerageje kuraba abigeme boba bari ku rugero rumwe eh, n'abahungu mu gukurikirana iby'amashuri turabye uno munsi reka duhere nko mu mashuri y'intango abigeme n'abahungu bari ku rugero rumwe ahubwo urabye hariho amashuri menshi usanga abakobwa ari bari benshi kurusha abahungu tugeze naho mu mashuri yisumbuye usanga ca gitigiri cari mu mashuri mato mato gitangura kugabanuka kikaja kugabanuka rwose rero bamaze gushika muri kaminuza ariko ubundi mu mashuri y'intango ni ukuri urugero abakobwa bageze ko rwari rukwiye iyo ataba ari uko baja baraheba amashuri bivuye ku bituma byinshi bitandukanye ego dufatiye ngaho nyene mbega ibituma akenshi abana babigeme badakurikira amashuri baheba amashuri ahanini ni nk'ibi kenshi ibituma abana babigeme baheba amashuri ubwa mbere hoho hariho inda z'indaro mhm. hariho no kuca kurongorwa urumva kenshi iyo inda hari ababyeyi baca bamurongoza ku nguvu mm. canke nawe nyine ntagaruke mu ishuri mm-hmm. hariho ababuzwa n'ubukene mm-hmm. nk'imiryango ikenye canke ahantu hateye inzara mm-hmm. usanga umubyeyi hari aho aca umukobwa Mhm. ari we aba incungu y'abandi bana mu muryango mhm. hari n'aho usanga no mu muryango nk'ubu ababyeyi bapfuye mhm. iyo ababyeyi bapfuye kenshi umwana w'umwigeme niwe uca asanga yiguze aho bavukana kugira ashobore kubaronderera abandi babandanye biga ariko uno munsi mu mashuri menshi dusanga ibituma abana b'abigeme hoba harimo guhimiriza kurwanya izo nda z'indaro mu gisata byo mujejwe murangura ibiki n'ibiki twebwe mu bisanzwe turatanga inyigisho mhm. ku banyeshuri tugahimiriza tugatanga inyigisho no ku barimu mhm. tukanabahimiriza n'ababyeyi abarongora abandi bajya bita abagize inama z'ababyeyi ku mashuri mhm. n'abategetsi bo mu ntwaro nk'akarorero ni uguha ubu uno munsi fawe irikirakorera mu ntara zibiri zo mu burundi mhm. eh, nka intara ya muramvya n'intara ya gitega mhm. izo ntara rero ibikorwa turi ko tuzikoreramwo mhm. twarabonye yuko ku mashuri n'abo bana b'abigeme baba batwaye inda bakagaruka kwiga hari aho usanga bagira ingorane bakabura bazitura mm. canke niyo bataratwara hari aho usanga umwana afitaniye ikibazo kinaka n'umwarimu mhm. n’undi mwana mu ishuri mhm. n'umuntu wo mu muryango mugabo uwo mwana akabura uwo aganyira mhm. twebwe rero muri ayo muri izo ntara muri izo komine twakoreye mu ntara ya gitega na murambya muri komine ya murambya na komine ya gitega hanyuma rero twe muti mwahakoreye gute twarashize muri ayo mashuri agize komine ya gitega yose mhm. na komine ya murambya mhm. twarashize ku mashuri yose yaba ayisumbuye mhm. n'amatomato twarashizeho icyo twise se wo ku ishuri na senge murazi ko mu muryango umwana w'umwigeme akenshi iyo afite inasenga ari yaganyira twose inasenga ari yamuhanura uh-huh. inasenga ari yamubwira yamwugurukira kurusha nyina uh-huh. kandi n'umwana akamwugurukira uh-huh. hano umwana w'umuhungu nawe murazi ko yegera asa agahabwa indero na se twebwe rero twaciye dushiraho icyo twise rero papa ekore se wo ku ishuri na tante ekore senge wo ku ishuri babiri umupfasoni n'umushinga ntare kandi si mpaka batora umwigisha mhm. baratora bajya bajejwe amabanga mu biro mhm. baratora bajya bajejwe kubakurikirana mhm. baratora bajya bajejwe ibitabo baratora rero no mu bigisha hanyuma rero barabatora bamaze kubatora duhava rero turaha inyigisho abo barimu n'abo abo batante n'abapapa abo basenge na ba mm. data batowe mm-hmm. turabaha inyigisho turababwira akazi kabarindiriye turabereka ko ahubwo ari iteka batewe n'abana ko babizeye mm-hmm. mu barimu bose abo babiri akaba aribo bizeye abana bahurije ko mm. kandi nabo byarabanezereye mm-hmm. twasanze ari abantu bari basanzwe babaha impanuro n'ay'intango mbega no mu mashuri y'intango hariho aho bishika bigemeye bagatwara inda z'indaro bakiri ku ishuri nk'uko bihora bishikana mu mashuri yisumbuye yego mhm. hariho amashuri amwe amwe usanga umwana ageze mu wa gatandatu akabyara mhm. kuko murabona yuko gutwara inda abana ntibakura kumwe mhm. hariho abihuta gukura niyo rero bishyitse bakabyara barakeneye umuntu yubaha impanuro bakurikirana mm. akabatera intege kugira ntibace bahebera ishuri aho bagaruke ku ishuri cyane cyane ko n'ubushikiranganji bw'indero ubu bwatahuye mm-hmm. ko umwana atwaye inda bidasigura yuko aba ari ruhebwa ari uwo gutabwa mm-hmm. ahubwo ari uwo kubandanya barera eh, ubu rero barashizeho bararekuriye abana batwaye inda mhm. ko bamaze umwaka bigi bonsa mhm. baca bagaruka ku ishuri bakabandanya amashuri murumva rero yuko umwana ego mhm. murabona uh, ibi by'abasenge na data bo ku ishuri mhm. ni umugambi mushashi ni umugambi turi ko dukorera ko mushashi mhm. ariko n'imbere yaho twebwe twarakorera mu mashuri twaragenda uh, utakurikira neza ibyigwa mhm. twaragira ibyo bintu byihimiriza mhm. kuri ayo mabi akoregwa abakenyezi mhm. kuko hariho amabi bakoregwa ntibamenye ko ari amabi bariko barakorerwa yego nk'akarorero mwatubwira ayo ariyo kugira ngo ariko aratwumviza ashobore kubimenya nk'amabi reka dufate nko mu ishuri ugasanga umwarimu arazi yuko abarimu abana bose batabafata kumwe mm. ugasanga arafise umwana akunda mm-hmm. n'umwana yanka mm-hmm. wa mwana yanka mu ishuri ugasanga areka mubwira ngo hico mm-hmm. ingene kingana ingene gisa ngo mm. busa bw'ibiki busa naho ataba twajwe inda n'ibyo birimo mu bihora bituma rimwe rimwe abana baheba amashuri mm. iyo umwarimu amurya umutima muri ubwo buryo mm-hmm. niyo atamukubise akajya amutera amajambo amutera amajambo ibyo byose rero n'abarimu ariko mm-hmm. hariho ababigira batabizi mm-hmm. kuko muri iryo himiriza tubwira turi ko turabarira abigisha n'ababyeyi twamaze kwinjira muri ya mabi akorerwa abana n'abigeme mhm. mbega mwavuze abakunda gutwaza inda z'indaro abanyeshuri harimwo abarezi nyine ubwabo babajejwe hakaba harimo baba abandi bantu basanzwe abo bahurira mu ibarabara ababafata ku nguvu mbega abo nabo baraheza bagahanwa ego mhm. iyo bamenyekanye barahanwa mhm. nk'umurezi wewe urumva kugoba izo uragiye mm. murumva yuko ica atari igicumuro gisanzwe mm. ahubwo wowe aba yagotse mm-hmm. uwo o amategeko yoyo arategekanya neza ingena hanwa mm. ikintu cya mbere coco ubushikiranganje bubanza kumukura mu kazi mm-hmm. amaze kuva mu kazi gushurashuza abana b'abigeme kubafata ku nguvu mhm. ubundi amategeko aratomoye kuri icyo kintu ingorane gusa ni uko hari aho usanga umubyeyi avuga ngo reka reka reka reka ngo sinobishira habona noba nambaye ibara mhm. kuvuga ku mwana wanjye yafashwe ku nguvu hari aho nyine nagomba gushika mbega mhm. eh, ntaho biba bishyika ugasanga iyo umwigeme eh, yafashwe ku nguvu yashurashujwe eh, maze yakomeretse ku mutima yababaye mhm. kuko iminsi yose azokwama na wa muntu mhm. na cagisare mhm. hanyuma abona ibyo yamukoreye hama kandi nawe azokwama abona ko ababyeyi bamurutishije amafaranga yego hariho n'ababyeyi bahora babironderamo inyungu ugasanga bakiye bagomba gushingiza wa mwigeme ku nguvu mu nyigisho dutanga mhm. mu guhimiriza tubwira aho hantu tuhahagarara rwose turahashimikira cyane mhm. ni nacyo bituma niyo turi ko dutanga inyigisho mhm. ababyeyi tutabasiga inyuma mhm. abaserukira abandi ku mitumba tutabasiga inyuma abo mu ntwaro tutabasiga inyuma ni muri iyo ntumbero yo kugira ngo abantu bose bahagurukire icyo kibi kibishe ako kabi karanduranwe n'imizi mm. kuko nimba ku ishuri bo baba babitahuye mhm. bobo ubwo rugamba ntiborwana bonyine mm. abo ku musozi uwo mwana avuka ko batarimwo mhm. Mhm. kuko urumva ibyo bifukwafukwa nimba biba byabereye muhira umubyeyi yumvikana n'uwo muntu mm. ariko umukuru w'umutumba ahagurutse ati ufuka mm. udafuka genda bishyira ahabona umubyeyi azoheza acagira ubwoba nk'akarorero ni uguha Ah, muri komine ya murambya mhm. aha i bugarama mhm. hariho ishuri eh, twaciye ko mhm. dusanga umwana ngo yatwawe n'umuhungu uwo mwana yari umwana muto agahiga mu mwaka wa gatandatu yari umwana akiri mutoya hanyuma rero aramutwara amurarana ngo mu gikoni kwa se mhm. umukuru w'umutumba arabimenya mhm. urumva umukuru w'umutumba ari muri abo bigishijwe mhm. ari muri abo bategereza kurwanya ayo mabi abatwara umutumba baca barahaguruka baca barabitwarira wa mubyeyi w'umukobwa abyumvise aca baca baragenda wa mwana baramugarukana mhm. baca bavuga ngo ya ngo twebwe umwana wacu ntiyarongowe ari ngaha mhm. kubera iki batinye ko bahanwa ubwa mbere ho nimba bamurongoje mhm. bamurongoje bidaciye mu mategeko baca batinya ko wohanwa hanyuma ku ishuri umwana we ntiyabihakanye yaremye yarabyemera aravuga kumbura yari yababaye ku mutima ati jewe narayeyo rimwe mhm. ati mugabo twari dusanganywe mhm. bisigura rero yuko mhm. abo babyeyi biwe bashobora kuba baramurungitse bati ho kigenda na kare washurashura genda urumva ukuri twe twasize bakiri ko baratohoza ukuri kutaramenyekana mugabo bisigura yuko uwo mwana ari ejo cyangwa ari hirya y'ejo ababyeyi umwana ashobora kuvuga ati jesi nsubira mu ishuri mm. ababyeyi nabo bagaca bavuga bati oke kudasubiye mu ishuri ntiwisubirire kwa wa mugabo wawe mhm. umugabo nawe azoca avuga ati ahubwo murambyaye umukobwa aramaze gushikana imyaka cumi n'umunani mhm. urumva umugabo azoca avuga ati amategeko arakurekurira kurongorwa mhm. aca agenda amwandikisha aca mutwara mugabo urumva yuko azoba amutesheje ishuri nikazoza k'uwo mwana kazoba gapfuye naho nyine nagira shike mbega ingaruka mbi zikunda gushikira abo bana babigeme mu gihe batwaye inda z'indaro bakiri ku mashuri akeshi ingaruka mbi zishika n'izihe ingaruka mbi zishika ubwa mbere hoho hari aho baheba ishuri yego ubwa kabiri hari n'aho ahandurira indwara mhm. izo ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka mhm. ubwa gatatu hari aho aca arongogwa Mhm. akarongorwa akiri muto mhm. bya bikorwa by'urugo mhm. ntabyo yari bwagere kumenyera kujamwo ngo amenye kuko hajya urugo urugo si kurangura amabanga y'abubatse kuko amabanga y'abubatse harabazi yuko ari uguhuza ibitsina gusa ariko amabanga y'abubatse ni menshi mm. ni ukuntu kwihanganira izo ngorane zo mu rugo mm. uwo mwana ubyaye ukamenya inge n'umurera mm. ibyo bikorwa ubangikanya no kurera umwana murumva rero uwo mwana ntaba aragera ku myaka yo kugira ngo izo ngorane zose zimukoranire ashobore kuzitwara ashobore mhm. murumva rero ibyo rero hari aho bimuruhisha ku mutima mhm. ugasanga iruhande y'izo ndwara zo zo zo ku umuntu ashobora kugira arashobora kugira n'izo ndwara zo guhahamuka mhm. indwara zo mu mutwe ugasanga ya mibabaro yagiye arabika arabika arabika ugasanga umwana uko imyaka igenda ihera asigaye umenga na kanyoni hamwe umukomu ukabona arakangutse mhm. bisigura rero yuko harashobora kujamo ntihahamuka mhm. mbere ugasanga n'ubusaza cyasaza hakiri kare ugasanga isura yiwe ntayo ihuye n'imyaka yiwe afise yo ugasanga umwana yagumye ku ishuri mm. na wa wundi bigana mm-hmm. hari naho yagumye ku ishuri ari nawe yamurusha imyaka mm-hmm. ugasanga umwe yarashaje yarafutanye yarabaye umuntu utakimenya kubera bya bikorwa byamukoranira ko nayamaganya mm-hmm. byaciye bimusazisha kandi ingorane nk'izo rero iyo zishyitse umwana hari na hatinya kuganyira uwundi muntu akabura uwo yugurukira kumburere ka muhinga bw'ibyuma batumurire amatega atoye tureze tugaruke hano muri studio tubandanye n'ikiganiro nibutse abariko baratwumviriza ko turi kumwe n'umupfasoni umutumire Godance ngenda kuri yo asanzwe ari mishira hamwe iharanira ukwiga kumwigeme hamwe n'iterambere ry'umukenyezi murashobora kandi kugira icyo muterereye mugashikiriza ibyumviro byanyu ku bijyanye no gutuza imbanyi zitifujwe zitwara urwaruka bigeme bakiri mu mashuri murashobora kandi kubaza ikibazo muciye kugira ngo mushikirize ibyiyumviro byanyu ikiganiro kandi muri ko mugishikirizwa na radiyo isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe cyaha interinasiyonale ribifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe apfb ishyirahamwe gishinzwe guteza imbere umwigeme w'umurundikazi muri kino kiganiro kandi murishura ku bibazo bitandukanye kugira ngo mushobore no kuronka ubushimwe ku bashobora kwishura neza ibibazo nabyo mushobora kwishura ko hariho Oh, icya mbere kigira giti muri iki kiringo cy'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme hari umutegetsi w'uburundi yavuze ko icyo kiringo cy'iminsi cumi n'itandatu gishobora gufasha cyane mu kurwanya ku rugero rushimishije mu kugabanya ku rugero rushimishije ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme icyo kibazo umutegetsi w'umurundi yashikije icyo cyumviro bashobora gutora inyishu imwe muri izi zikurikira ni umushikiranganje ajejwe indero Janvier Ndirahisha ni umushikiranganje ajejwe agateka kadina muntu Martin nivy'abandi umushikiranganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana inyishu ni umushikiranganje ajejwe indero Janvier Ndirahisha umushikiranganje ajejwe agateka kadina muntu Martin nivy'abandi canke umushikiranganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana kibazo gira kabiri iyo umukenyezi cyangwa umwigeme akorewe amabi afatiye ku gitsina mu gushurashuzwa ku nguvu ayo mabi afatwa gute imbere y'ubutungane uwo yakorewe inyishyu zikurikira muhitamwo ya mbere igira iti uwo yakorewe n'uwayakoze eka mbere n'ababibonye barashobora kubyumvikana bikaba nk'akamizwe n'ingoma inyishyu igira kabiri ni icyaha gikomeye uwagikoze ategezwa gushengezwa eka n'ubutungane bubimenye butegerezwa gukurikirana uwagizwa icyo caha ah, atawurinze ku ah, uwagizwa icyo caha ikibazo gira gatatu umwigeme akiri ah, ku ntebe y'ishuri arenze imyaka mirongo ibiri n'umwe agahendahenda n'umurezi cyangwa uwo ari we wese akuze ngo bashurashure ariko nyamukobwa kabyemerera ayo afatwa nk'amabi inkishu ya mbere bashobora gutoramwo kagira uti oya ntafatwa nk'amabi kubera ko uyu mukobwa arakuze ararenze imyaka mirongo ibiri n'umwe inyishu igira kabiri uragitsina mabi nyine afatiye ku gitsina kuko uwo mukobwa aracari ku ntebe y'ishuri l'auditeur général de la régie nationale des postes. cya kabiri mhm. mhm. nacyo mhm. wakoze ababwiriza guhana we yego urakoze jean claude bari eh. kubarishura ibibazo turajya kubaha inyishu nyayo y'ukuri mubandanye mwakora kugira ngo mushikirize intererano cyangwa mushikirize ibyumviro byanyu bijyanye n'ibibazo twabashikirije kuko ari ku ishuri ni kuko amabafashe ku gitsina arahanza eh. oh, clovis mukamenge mugume mukurikira ikiganiro turaza kubaha inyishu mu mpera za kino kiganiro ego tubandanya n'ikiganiro undi munyanyi ku murongo wa lo alo mwaramutse tuganira nande ego urakoze habyarimana mu gatumba tubandanya n'ikiganiro kandi twongera tu mhm. y'abandi ego ego mugume mukurikira ikiganiro turaza kubaha inyishu ya nyayo mu mpera za kino kiganiro tubutse bariko baratwumviza kandi ko mushobora no guterera intererano zanyu kugira ngo mushobore gushikiza ko baratwumviza kino kiganiro kubijyanye n'ingene amabi akorerwa abigeme ahanini bakiri mu mashuri mbere n'abakenyezi ubwabo yotuzwa burundu amahoro tuganira nande na inosa niho imbere mm, inosa muherereye he ah, muri rohero mm-hmm. bashaka eh, kwishyura ku kibazo cya mbere mhm. ni marite n'iby'abandi umushikiranganji mm. w'agateka ka diramuntu mhm. cya gatatu mhm. ni amabi nyine kuko aracyari ku ntebe y'ishuri eh, muri kano kanya tubabwire inyishu oh, ku bibazo byari byabajijwe aho ikibazo cya meja giti muri kino kiringo cy'imiti 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mutegetsi yashikije ko iyi misi 16 izofasha uh, kugabanya kurugero rushimishije amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme umushikiranganje ikibazo kigira gatatu nacyo umwigeme ari ku ntebe y'ishuri arenze imyaka mirongo ibiri n'umwe ah, mu gihe ahendahenzwe n'umurezi wiwe cyangwa uri wese akuze kugira ngo ashobore gushurashura akabyiyemerera ariko ayo mabi afatwa n'amabi nyine kuko ah, n'amabi afatiye gitsina kuko uwo mwigeme aba akiri ku ntebe y'ishuri tubandanye n'ikiganiro ah, aho nibutse ariko baratwumviriza ko turi kumwe n'umufasoni gaudance ngenda kuri yo umufasoni asanzwe ari mu ishyirahamwe riharanira ukwiga k'umwigeme hamwe n'iterambere ry'umukenyezi mwatubwiye ibikorwa murangura ah, na cyane cyane aho mukurikira abigeme bakiri ku mashuri mubafasha kugira ngo bashobore kubandanya akadoda kabo barondera akadoda kabo bareke kumviriza ababahendahenda aho mbere muri ko mukora n'ibikorwa nuvuga nti bitari bimenyereye ku mashuri mu ntara gitega hamwe no ntara ya murambya bwo bwa mbere kugira ngo uh, akamo butera abarezi uh, bikora ku bo bajejwe mu kubashurashuza babatesha amashuri n'akahe urakoze imbere y'uko nishura kuri icyo kibazo nagira ndakubwire yuko n'aho ibi bikorwa bitari bimenyerewe turi turakorera mu ntara ya gitega na murambya mhm. ayo n'intara zibiri zaje zuhirira izindi zibiri twari twarakoreyemo mu mwaka wahera mhm. twari twarakoreye muri komine ya nyanzarake mhm. no mu kirundo muri komine ya bugabira uti none kubera iki mugenda musimba mhm. ni kubera icyo gihe twari twarabye ibitigiri by'abana b'abigeme batwaye inda z'indaro bakiri ku ntebe y'ishuri mhm. rero twari twafashe amakomine yagiye abonekamo ibitigiri binini binini gusumba ahandi mhm. mu gihugu urumva rero uko turonse udufata mu mugongo niko tugenda dukura mu ikomine y'imonogoje dukura dukuramo ikomine ariko rero ari hamwe tworonka abadushigikira benshi badufata mu mugongo mhm. icyo gikorwa twokibandanya kuko abarimu abigisha n'abarezi n'ababyeyi baronse izo nyigisho bose baravuga bati turabasabye mhm. mu bintu bagiye badusaba mhm. turabasabye ibi bintu nimba mubishoboye mubikwize mu gihugu cyose kuko barabonye yuko biri ari ingirakamaro ngarutse rero ku kibazo mwari mumbajije mhm. impanuro impanuro twotanga mhm. impanuro twotanga ni uko abantu bose mhm. atawikumiriye bohagurukira iki kibazo aya mabi akorerwa abana bari ku ntebe y'ishuri abigeme n'aba sinavuga ngo n'abakenyezi mhm. burya hajya n'abana b'abahungu barakorerwa mabi ni ukuri barakorerwa mabi ni uko mhm. gusa atajya ahabona mhm. kuko tumaze kuvugana n'abarezi barabonye yuko amabi ko atari ayafatiye ku gitsina gusa ko hariho n'ayandi mabi ariko kubera ubu turi muri iyi minsi yo kurwanya amabi afatiye ku gitsina reka mpagararire ngaho yego aho tuba tuvuze ku barezi bikora kubo bo bajejwe impanuro mu bahambeganiza yego mhm. nari mvuze ngo mpagararire aho nagira mpagarare kuri icyo kibazo cyo ku gitsina yego mhm. abarezi ni ukuri ikintu twababwira umuntu yikora k'uwo areze mhm. uwo icambere ntakwiye kwitwa n'iryo zina ry'umurezi mhm. kuko ahubwo uwo ni igikoko mm. igikoko nicyo kirya ibindi bikoko biri kumwe mu ishyamba mhm. ariko rero urumva umubyeyi ntabahaye umwana wiwe ngo igikoko mm. arahinduka arahinduka ibyo abantu batamuzigamo twebwe rero icyo twohanura abarezi ni inshuti yifuza mhm. ko umwana wakuye mu nda mhm. bomukorera mhm. nawe byokorerwa abantu byohabwa abantu mwe nabo byo mm-hmm. bibihano bya bindi by'uguhasha mm-hmm. kugira ngo ntihagire n'undi muntu azosura gucutsa umutima gukora ibintu nk'ibyo ego abigeme ubwabo impanuro mubaha nk'umubyeyi nk'ukurikirana indero n'igihe abigeme nabo impanuro nubaha mm-hmm. icya mbere ni uko umwana w'umwigeme amaze kubona yuko umwigisha kanaka mm-hmm. umurezi kanaka mm-hmm. amukurikirana akabona ko imigenderanire bafitaniye atari imigenderanire isanzwe nk'iy'abandi banyeshuri naje aramwigira kure kandi ntaraba umuntu w'umwizigigwa yobicira agace amubwira ingorane afise ariko kubyibikamo mm. kuko agize umuntu abibarira w'umwizigirwa mm. arahaca amuhanura inyifato yo kwifata mm. ntagire ubwoba ngo ko ari umwigisha wanje ngo azohava anyobeza ngo ntamwemereye mm-hmm. oya vana mm-hmm. ibanga mm-hmm. kuko n'udashurashuye canke novuga nti akuyobeje mhm. wowe uzi ko wabitoye mhm. urafise uburenganzira bwo gusaba impapuro zawe wakoreyeko mhm. kandi ubwo rubanza ukaruburana ukarutsinda wowe ugapfira ibanga amashuri uradubura uwundi mwaka ukamenya mugani wagoka ugatwara inda genda ego abajejwe amategeko nabo abajejwe amategeko twababwira ko atankunzi yoba mhm. mu gutanga ibihano mhm. atabya bindi byo kuvuga ngo ngo bariyumvikaniye mhm. nibamenye ko amabi akoregwa abakenyezi amabi afatiye ku gitsina ari icyaha kibi gitegerezwa kuranduranwa n'imizi bategerezwa rero